Iru gira beraz eh, Fani eh, San Martin da jaha, modu tapia azkaindara eta ni, bantxika. Iruak erizaina gira, ah. ezagutu gira eh, doni bane loitzuneko ospitaliana. La astarka dugu beraz elkarte baten zat eta elkartea da zurekin. Eta zurekin da doni bane loitzuneko elkarte bat laguntzen dituenak bigazte. Thomas euh, Tomata Et t'as Tomata Chabi euh, et Giten Souten euh, triathlon. Et t'as Lariki kolpatu dira entraînement be, d'emboran. Beraz, euh, dira tétraplégique. et orain, Orein euh, ala, la dilou dirua ira sekatzen du eh, haien laguntzeko. Ah. Nahi genuen parte hartu, beraz, dirua, dirua atseman behar genuen, beraz, sponsorak eh, atseman ditugu, sortzi mila euroak, aski konten dira emengo, emengo eh, diendeak eta emengo enterpresak uh, mandutenak. Eta gero, saikapenaren araberat, dirua ukanen dugu zurekin elkartearen zat. Dira lau probak hiru egunez, beraz, izanen da VTT, trail, kayak eta beste, beste bat, e, ez mentuko zer den, eta eginen ditugu e, eh, iru eh, egunez larogoi kilometro. Ez duzue ibilbidea ezagutzen? Bate, sor presa dugu. Badakigu bakarek laro kilometro kilometroa ginen ditugula eta izanen dugula bedelen VTT kaiak eta traila.